บทขัดสติปัฏฐานปาฐะสัมบุตโตติปดังเศโทมหาการุณิโกมุนี เอกายนังมัคคังนามเวเนยานังอเดสยีกิริธาจิตาสัตตานังจิตตเกลสาวิสุทธิยาโสกานังปริเดวานังอติกมายสับบาโส ดุขานังโดมนาสานังอัตถังขมายาอัติตังยายัสเสวาธิขมายานิบานัสสาปิปัติยา สติปัฏฐานานาเมนาวิสุตังวิทาสาสเนจิตตะเกลสวิสุทธัตถังตังมัคคันตัมพนามาเสสติปัฏฐานะปาถะ อติโคเตนะภะควตาชาณตาปัสตาอรหตาสัมมาสัมบุเทนะเอกายโนอายังมะโคสัมมาดาคาโตสัตตานังวิสุทธิยาโสกาปริเดวานังสมติกมายาดุขาโดมนัสานังอัตถังขมายายายาสาอธิขมายา นิบานาสาสัจจิกิริยายายาดิดังจัตตารโอสติปัฏฐานากตเมจัตตารโออิทาภิกขุกายเยกายานุปัสสิวิหารติอาตาปิสัมปชาโนสติมา วิเนยโลเกอภิชาโดมนัสัง वेदना सुवेदनानुपशि विहरति आतापि सम्पचानो सतिमा विनयलोके अभिछादो मनसन् चित्ते चित्तानुपसि विहरति आतापि सम्पचानो सतिमा विनयलोके अभिछादो मनसन् ธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหรติอาตาปิสัมปชาโนสติมา วินยโลเกอภิชาโดมนัสังกทันจะพิคุกายเยกายานุปัสสิวิหรติอิทาพิกุอาจฉตังวากายเยกายานุปัสสิวิหรติ บหิทาวากาเยกายานุปัสสิวิหรติอาชัตตาบหิทาวากาเยกายานุปัสสิวิหรติสมุทยธรรมานุปัสสิวากายสมิงวิหรติวยธรรมานุปัสสิวากายสมิงวิหรติสมุทยวยธรรมานุปัสสิวากายสมิงวิหรติ อัติกายโยติวาปนาสาสติปัจจุปาทิตาโหติยาวเดวายานามตายาปฏิสติมัตตายาอนิสิโตจาวิหารตินาจากินจิโลเกอุปาดิยติเอวังโคภิกขุกายเยกายานุปัสสิวิหารติ කතං චාපි කෝ වේදනා සුවේදනානුපස්සේ විහරතේ ඒතාපි කෝ අච්ඡත්තං වා වේදනා සුවේදනානුපස්සේ විහරතේ බහිතා වා වේදනා සුවේදනානුපස්සේ විහරතේ ආචතබහිතා වා වේදනා සුවේදනානුපස්සේ විහරතේ มุทยธรรมานุปัสสิวาเวดนาสุวิหรติวยธรรมานุปัสสิวาเวดนาสุวิหรติสมุทยวยธรรมานุปัสสิวาเวดนาสุวิหรติอัติเวทนาติวาปนาสาสติปัจจุปติตาหูติยาวเดวยานมัตตายปฏิสติมัตตายา อนิสิโตจาวิหรตินาจากินจิโลเกอุปาดิยติเอวังโคภิกขุเวดนาสุเวดนานุปัสสิวิหรติกทันจาภิกขุจิตเตจิตานุปัสสิวิหรติอิทาภิกขุอาชตังวาจิตเตจิตานุปัสสิวิหรติ มหิทาวาจิตเตจิตานุปัสสิวิหรติอัจฉตาบหิทาวาจิตเตจิตานุปัสสิวิหรติสมุทัยธรรมานุปัสสิวาจิตตัสมิงวิหรติวยธรรมานุปัสสิวาจิตตัสมิงวิหรติสมุทัยวยธรรมานุปัสสิวาจิตตัสมิงวิหรติ अति चित्तं दिवापन सति पचुपथिता होते यावदेवया नमताय पति सति मताय अनिशितो च विहरते न च किञ्चि लोके उपादीयते एवं को भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सि विहरते कथञ्च भिक्खु धम्मे सुधम्मानुपस्सि विहरते อิทาภิกขุอัจจตังวาธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหรติบหิทาวาธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหรติอัจจตาบหิทาวาธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหรติสมุดยธรรมานุปัสสิวาธรรมเมสุวิหรติวยธรรมานุปัสสิวาธรรมเมสุวิหรติ สมุทยวายธรรมานุปัสสีวาธรรมเมสุวิหรติอัตถิธรรมาติวาปนาสสติปัจจุปติตาหูติยาวาเดวายานามตายาปฏิสติมตายาอนิสิโตจาวิหรตินาจากินจิโลเกอุปาดิยติเอวังโคภิกขุธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหรติ อายังโคเตนะภควตาชานตาปัสตาอรหัตาสัมมาสัมบูเทนะเอกายโนมัคโคสัมมาดาคาโตสัตตานังวิสุทธิยาโสกาปริเดวานังสมติกมายาดุขาโดมนัสานังอัทังกมายายายาสาอธิกมายา นิบานาสสัจจิกิริยายายาดิดังจัตตารโสติปัฏฐานาติ เอกายนังชาติขยันตาดาสีมัคขังปชานาติหิตานุกัมปีเอเตนะมะเคนะตริงสุปุเบตริสเรเจวะตรันติโจคันติ